Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi sallam wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd Tukiendelea na maneno ya wale wenye kuwakashifu masalafi na kuwazungumza vibaya na kuonyesha chuki walizokuwa nazo dhidi yao na kuweza kuyaweka sawa maneno yao na kuyajibu e, katika jambo ambalo wamelizungumza wanakutana kijana ambaye hajui kabisa ndo anapambana na mashehe wakubwa kwa elimu na miaka kijana ambaye hajui kabisa Allah ndiye mjuzi zaidi kama wao vijana ambao wanazungumziwa hapo wanajua wala hawajui kwa si katika masala ya kupimishana elimu ikiwa kama wanajua ikiwa kama hawajui Allah ndiye mjuzi zaidi na elimu zao wala sitaki kuzungumzia elimu ya mtu wala kukashifu elimu ya mtu lakini majibu yangu katika masala haya tatanguliza na kauli ya al-Imam Ibn Abdul Barri rahimahullah kwa sababu watu hawa mara nyingi sana huwa wanatumikia ukubwa na miaka Kwa wenyewe wanapimiaga wakati mwingine elimu kwa miaka. Mtu akiwa na miaka mingi basi ndio mwenye elimu. Na maana kwa na mwenye elimu ya kidunia, anajua mambo mengi aliyoona katika maisha ya dunia labda. Lakini si kwamba mwenye umri mkubwa ndio anaweza kuwa mkubwa katika elimu ya mambo ya dini. Ah, mtu anaweza kuwa ni mkubwa wa, wa miaka lakini katika mambo ya dini kuna mdogo ambaye anamshinda yeye elimu. Nadhani hilo naeleweka. الامام ابن عبد البر رحمه الله anasema aljahilu صغير وان كان شيخا مجينغا mjinga ni mtu mdogo sana hata kama atakuwa ni mtu mzima mzee lakini limedamu ni mjinga ujinga wake unamfanya kuwa mdogo walalimu kabirun wa in kana hadatha na vile vile mjuzi ni mkubwa hata kama atakuwa ni mwenye umri mdogo kwa haipimiwi elimu kwa, kwa miaka elimu haipimiwi kwa miaka kuna jambo ambalo ni maarufu na kuna baadhi ya hadithi wanapenda sana kuzungumza katika masala haya ya kuonesha kuwa labda wasichukue elimu kwa watu wadogo <coughs> sawa na ufahamu wao Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ambayo kaipokea Ibn al-Mubarak na vile vile Imam at tabarani na wengine anasema min ashratu as-sa'a an yultamasa al ilm 'inda al-aswaghir katika dalili za kiyama ni watu kuchukua elimu kwa watu wadogo kuna baadhi ambao wanazungumzia hadithi hii chukueni elimu kwa watu wakubwa bwana tena wao vijana vijana ni yapi makusudio ya al-aswaghir katika hii hadithi anasema ibn al-mubarak rahimahullah al-aswaghir ahlu al-bid'ah wadogo waliokusudiwa katika hii hadithi ni wazushi kwa mtume amekataza msichukui elimu kwa wazushi bali Nuaim anasema aliulizwa Ibn al-Mubarak rahimahullah mani al-aswaghir nikina nani wadogo waliokusudiwa katika hadithi qala akasema alladhina yaquluna bira'yihim ni wale watu ambao wanazungumza kwa rai zao wanazungumza kwa matamanio yao wanaacha dalili wanazungumza kwa matamanio ya nafsi zao ndo aswaghir ndio lokusudiwa hapo fa amma saghirun yarwi an kabirin falaysa au falaysa bisaghir ama yule mdogo wa umri ambaye anapokea elimu yake kwa wanaozuuni wenye elimu huyo sio mdogo kwa kuchukua kwake elimu ni mdogo kiumri lakini si kielimu ndio maana ibn Abbas katika hadithi ambayo ni maarufu waliulizwa swali maswahaba wakubwa hawakulijibu likajibu ibn Abbas na kipindi hicho alikuwa ni mdogo kwa wote kwa elimu hitizamu kwa umri elimu hitizamu kwa umri kwa ile jambo sijui eti kijana anapambana na wakubwa kwa elimu na miaka hizi hoja hata kama ingilikuwa kweli ana miaka ana elimu kumshinda huu kijana anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullah man khalafa al-kitaba wa sunna fa huwa sahibu bid'ah وإن كان كثير العلم والكتب mwenye kwenda kinyume na kitabu na sunna ni mzushi tu hata kama atakuwa na elimu nyingi na vitabu vingi medham kaenda kinyume na kitabu na sunna ni mzushi kwa hilo sasa tulitizami kashfa kama hizi sijui kijana ambaye hajui lakini najua nafsi zao wenyewe zinawasuta <laughs> kwa sababu ninakumbuka katika mazungumzo yao hawa hawa wamezungumza sijui pale kuja kijana huko alikuwa anakusudiwa hapa Abdul Hashim yule aliyokuja akakanusha adhabu za kaburini akakanusha sijui e, hadithi za mtume akasema kuwa nabii Isa amekufa walimzungumza wao wenyewe mashahidi ni watu wa kwanza ni watu gani ambao walianza kumradi huu kijana mwanzo bali kipindi alipozungumza kwa nabii Isa amekufa raddi ambayo iliyokuja kwa huyu mtu na kuthibitisha kwa nabii Isa hajafa ilikuwa ni raddi ya nani wanaijua wenyewe wanaijua na ikapostiwa katika hizo Facebook zao ikapostiwa huko kwa hiyo kuzungumza sijui unakuta kijana ambaye hajui hii si raddi Eh, wala si radi ya kutafuta hoja bali yini chuki tu waoneshe watu kuwa hawa vijana hawajui elimu zao ndogo lakini kiwakiko wa mambo wao wenyewe wanajua kama si kweli wanayozungumza wanajua kweli si kweli ambayo wanayozungumza wanajua hilo kwa huko sitaki mimi kuingia katika elimu za watu elimu zetu anazijua kila mtu anajijua mwenyewe zaidi bali na watu pia ni mashahidi watu pia ni mashahidi kwa hapo sasa pakawia sana tayib kisha akaleta masala mengine sijui mashehe wakubwa wamebidiishwa sijui Saudia palikuwepo vijana wa tabia kama hizo wakawabidishwa kina Sheikh Ibn Baz wakina Sheikh al fawzan wakina Sheikh sijui eh, Abdul Muhsin Al-Abbad yakamia hizo fitna zikamia Yaman ya akhi wallahi kijana yupi wa kisalafi akambidisha Sheikh Ibn Baz kijana yupi wa kisalafi akambidisha Sheikh Fauzan kijana yupi wa kisalafi akambidisha Abdul Muhsin Al-Abbad kijana yupi wa kisalafi akambidisha swali al aluhaidani nani hakuna zote zina katika zile za kupanga tu mtu ilikuwa anazungumza mambo fulani kwa anaona acha azungumze tu baadhi ya vitu ili apendezeshe mambo yake ila si kweli sijui vijana hao mpaka Saudi kawafungia kijana wa kisalafi katika hadi salaf akafungiwa na Saudia nchi ya sunna la wallah si kweli waliofungiwa Saudia wanajulikana mpaka wakafungwa wakina kha, wakina Khalid Rashid wanajulikana hao walizima salafi mpaka leo wako jela kwa khawariji wao na ukhiwani waliokuwa nao maana maikhwani ndio makhawarij wa asri hizi kuna baadhi ya mambo ambayo wamechukua kutoka kwa makhawarij kama kutoka nje atoa viongozi na wengine ndio lakini Khalid Khalid al Rashid na wengine mfano wake ambao Saudi wao inawafunga afu vijana wa khawarij wana, wanapiga fujo Saudi anafunga wanawazuoni haifungi wanawazuoni inafunga makhawarij ama hao vijana ambao walikusudiwa na huyo aliyazungumza hapa hawapo hakuna kijana wa kisalafi aliyefungiwa na Saudia acha tuseme wakati wakina Sheikh Ibn Baz wakina Sheikh wale ambao walikuwa bado angalua vijana kipindi hicho walikuwa na Sheikh Rabi mpaka leo Sheikh Rabi kwanza ana, ana alipewa tazkia na wanazuoni wakubwa na tazkia mpaka leo zipo zimesajiliwa na ndio katika mashekhe ambao wanasema kwa ni mtashaddid lini aliwahi kufungiwa Sheikh Rabi lini <coughs> si kweli ya mazungumzo ni mazungumzo ya uongo tu mtu anayapanga ili ionekane basi kumbe hao vijana walikuaga wakabidisha Sheikh Ibn Baz akambidisha Sheikh Ibn Uthaymeen ya akhi hakuna salafi ambaye anaweza kumbidisha Sheikh Ibn Baz bali hakuna watu ambao wanawahami au wanawazoni kama masalafi hakuna watu ambao wanawahami hawa wanawazoni kama masalafi mpaka wakati mwingine masufi wanatuambiaga hao wanajifati masalafi wanafata maswahaba wafati maswahaba hao masalafi wao na kina Ibn Baz na Ibn thaimin hawasemaki hivyo masufi kwa sababu wanajua kuwa ambao wanawahami hao wanawazuoni ni masalafi ndipo wanazungumza hivyo hao masalafi wanawazuoni kina Albani ndio masalafi wao Hizi ndio kauli za masufi kwetu sisi. Kwa sababu wanatambua vizuri kuwa sisi masalafi wahami hawa mashekhe. Sasa hawa vijana ambao wanasema sijui waliwabidiisha nini nini, labda wazungumzie vijana ambao walikuja kwa kufurisha na kuwaita kwani wanawazuoni wa hedhi na nifasi na kuwaita kwani vibaraka vya oh, vibaraka wa viongozi, hapo tutakubalia vijana hao wapo ambao hawataki twaa ya kiongozi vijana ambao hawataki sijui na e, hawataki na wanawazuoni wako hapa maalqab sijui wanawazuoni wa, wa, wa, wa, wa, wa damu na wa nifasi na hedhi wakaitwa na wanawazuoni wa sunna wanawazuoni wa viongozi hao vibaraka wa viongozi vibaraka wa Marekani hao vijana wapo na si masalafi hawana katika makhawarij ndio wanawazungumza vibaya wanawazoni si ahlu kwa hiyo bainisha kuwa mkweli acha kuficha haki bainisheni vijana hao ni hawa na hawa na hawa si masalafi kwa tunakubaliana vijana wenye kuwaita wakina Sheikh Ibn Baz yakuwa na wanaozoni wa wa wa wa, wa, wa, wa, wa hedhi na nifasi vibaraka wa viongozi na hao vijana wapo na hawa ni mahawariji si masalafi ndio vijana ambao wanafungiwa na Saudia wengine wako jela mpaka sasa si masalafi vijana wangapi wanasoma kwa Sheikh Rabi ambao wanamtaka kwa mtashaddid wangapi wanasoma kwa Sheikh Rabi Naambia kijana ambaye ni mwanafunzi kwa Sharabi anambidisha Sheikh Ibn Baz. Anambidisha Sheikh e, eh, Fauzan. Anambidisha sijui Sheikh Al-Luhaidani au Ibn Uthaymeen na wengine katika mashaikh. Nani? Hutokuta. Kutajikuta hizi ni habari za kutunga tunga tu. Mtu anatunga tunga aonekane amefanya nini? Amezungumza. Kwa kuna nukta nyingine ambayo ni muhimu sana ambayo ni ya tano katika nukta ambazo nimeandika au kwa utaratibu ambao nimeupanga mimi nini niende naona jinsi zilivyopangana hii nukta ni muhimu sana kwa lazima niipe kipengele chake hiyo yenyewe lazima niipe kipengele chake yayo yenyewe ni nukta muhimu sana insha Allah kwa tuta kwenye sauti itakayokuja tutaizungumzia nukta hiyo insha Allah wallahu a'lam